perdí mis amigos. Mírame que mono llorando en la limo. Vamos, canta conmigo. Que le jodan al dinero, quiero estar contigo. yo estoy enamorado del queso, pero prefiero un beso, tu beso. Mami, el éxito es un peso, yo prefiero los besos, tu peso Backlash. Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás. Backlash. Solo estoy cumpliendo. Ay, ay. Me acogió la depresión en un Ferrari. Oh. Llorando a 180 parece un tsunami. Suena mi canción, está y el party. Dios bendiga el reggaetón, Dios bendiga a Dari. En esta vida nadie sabe. a veces quiero que se acabe. Voy pa' tu Insta a ver qué sale. Mami, con ese culo no se vale. perdí mi amor, perdí mis amigos. Mírame que mono llorando en la limo. Vamos, cantad conmigo. Que le jodan al dinero, quiero estar contigo. Estoy enamorada del queso, pero prefiero un beso, tu beso mí el éxito es un peso, Yo prefiero los besos, tu peso Backlash. Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás. Backlash. Solo estoy cumpliendo. Ay. Me hice a mí mismo. Eso es. Me puse Dios de nombre, en el pecho un Cristo. Siempre brindáis con lo mismo. Uh. Me gusta el oro, soy chulo, joven y listo. Ah. Salgo de la limo, me siento de Niro. Uh. Salvaje con estilo, multiplatín uh. Su culo muy gordo, su gusto muy fino. Solo un dios puede elegir su destino. Abriéndome otra de Rosé mientras tú opinas de mí. Se te ve muy pequeño desde aquí. ¿Quién quiere tu respeto cuando tengo un millón? Dime, te estás votando, don Periñón. Entonces estoy y trap. Tengo barras que no pueden doblar. Un paso atrás, lo en la bolsa. Quiero mi pasta, cocinando la salsa. Dame mi Estoy mintiendo a la prensa, se joda la prensa Mientras se cierra la tranza, eso es Me siento chiri dándote la chapa en la puerta del bar yo soy leyenda legal Mírame la cara cuando me oigas hablar Ahora te callas y a escuchar, no hay más ¿Quién quiere tu respeto cuando tengo el millón? Dime Cabernet Sauvignon Todo ha sucedido según dijo el señor eh, Brindando desde el avión Mami, pone a enfriar un chardonnay, vamos a brindar. Por ti, y por mí. si me Por Ruth Boys, mis hermanos. los guincho. Por Lil Por mi primo Carlos, por los Twins. Sara para Vigo, por mi gente de banana. Por Stevie, Steve Lee, Brindo por Enrique y Dam Squad. Por mi hermano Ali. Por AGZ, que es para siempre. 精进。